contentiga interreto por quindec plus jaruloi. De infano gis alt agiulo. La interreto servas al ciui agio gruppoi. Al alt agiulo la interreto povas vere helpi por esti pli contenta cae esti psiche pli sana. Cial tio estas tiel? Tion el trovis studo cun pli ol octec sep mil partoprenantoi. Super mesagiai plen cresculoi, kiwi regule usas la interreton, povas lau studajo plibonigi sian psican sanon. Homoi, ecte de quinde chiaroi, civice estas en la reto, povas reducti depresia in simptomoin ie circa un nau procentoi, cae povas plialtigi sian generalan vivo contentetson, diras la studaggio, ciu estis publicigita en faca giornalo. Estis analizita la interreta conduto de pli ol octec sep mil plen cresculoi. Por homoi en la dua vivo duono, kiui eble estas mal pli mov capablai, au kiui pro san limigoi estas mal pli activai, la interreto pro tio povas havi plurain valorain funccioin. La esploristoi accentas, che ciferezza comunicado servas ne nur kiel in form fonto, sed che gi ancau pli faciligas la socian cun retigion. Gi crome povas helpi flegi contactoin cun familio cae amicoi, cae gi povas pli vastigi la socian reton precipe ce personoi super sestec quin, kiwi estas sen edzai, au havas mal multe da soziai contactoi, laula stutajo clare montrigis la positivae effectoi. Interessa constato estis, che la parto prenantoi ne devis esti daure en la reto, por senti la avantaggioin. Ancauce malpli ol unu uso en semaino, ec estis positivae effectoi pri la vivo contentezzo cae la mensa sano. Unu el la autoroi de la studaggio de la Universitato de Hong Kongo clarigas. Tiui avantaggioi montrigis en ciui landoi cae ili substrecas la potenzialon de la interreto, ciel rimedo por la plibonigo de la psica sano monscale. Tamen, ancau la doso ludas rolon. Concentrigi pri la ciferezzagioi, cae esti en la reto sen pause, tio ne estus consilinda brita professorino de la centro pristudoi de solezzo opinias, che la interreto ja povas esti grava rimedo por flegi contactoin, sed che ginne presentas dauran alternativon alla recta socia intersangio en la vera vivo. La interreto povas kun ligi homoin, sed gi ne povas anstataui la signifon de verai rencontigioi, kiwi estas giuste decidai por la sento de apparteno al iu. Si diris en magazino.